Eta hori patxama elkarte gazteari esker hiru kide dira eta gutxi ikusten den lana egiten dute, eraikuntzen ekaiak desmuntatu eta saltzen dituzte. Olivier Irigoyen patxamako kidea. Proiektu honetan, plantunen, habitazio latantik eh, deitu gaitu, bazirelako materialak hor uh, salbatzeko, zen da proiektua da dena austea eta dena behitz eraikitza gainetik, ba zen aukera, parada bat, hor eh, materiala hainitz, Eh, berre eskuratzea eta eta salgai ematea. Adibidez, hor ikusten duzu eskalera eh, burri denezkoa, lehioak, eh, bevitre, egurra, sukaldeak, piskat denetarik. Urrutara, ogoita bost etxe bizitza osoki deseginak izanen dira, ogoita iru eraikiak, hauen artean parte bat bakarrik izanen da patxama elkartearen gain, Lorenz Dartigolong habita Sud-Atlantik erakundeko obralaritza zuzendaria. Alors, nous sommes Euh, sur 10 logements. C'est euh, d'abord lié à une contrainte euh, de chantier, puisque la première phase de démolition classique va commencer très prochainement aussi sur une partie du hameau. Donc on n'avait pas la possibilité de confier les 25 logements à Pachama. Dès la Olivier Pour le hameau de Plantoun, le projet était un peu particulier puisqu'on partait d'une situation existante, problématique, et que la donne c'était de reconstruire à l'identique le hameau. On s'est attaché à essayer de faire un projet qui respecte avec l'esprit du hameau, mais traité un peu différemment en allant résoudre euh, les problèmes. Goita emeritzi etxe bizitza susatua da plantun, gehienak utxik dira untan eta gaur egun amalau familia bizidira bertan.